มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณถ้ำสุกระกาตา ที่เขาคิจกูด เขตพระนครราชกฤห On one occasion the blessed one was living at Rajagaha in the boar's cave on the mountain Venture Peak ก็ครั้งนั้น ปริพาชก ชื่อทีคานะคะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศัย พอให้ระลึกถึงกันได้แล้ว ก็ยืนอยู่นะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมผู้เจริญ ความจริงข้าพเจ้า มีปกติกล่าวอย่างนี้ มีปกติเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรา Then the wanderer, Tikanaka, went to the blessed one, and exchanged greeting with him. When this courteous and amiable talk was finished, he stood at one side and said to the blessed one, "Master Gotama, my doctrine and view is this: nothing is acceptable for me ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอคิเวสนะ แม้ความเห็นของท่านที่ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรา ดังนี้นั้นก็ไม่ควรแก่ท่าน ท่านพระโคดม ถ้าความเห็นนี้ควรแก่ข้าพเจ้า แม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้น แม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้น this view of yours, Akivesana, that nothing is acceptable for me, is not at least that view acceptable to you? If this view of mine were acceptable to me, Master Gautama, it too would be the same. It too would be the same. อคิเวสนะชนเหล่าใดในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ความเห็นนั้น ก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้น แม้ความเห็นนั้น ก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นไม่ได้ และยังยึดถือความเห็นอื่นนั่นมีมาก คือมากกว่าคนที่ละได้อคิเวสนะ ชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ความเห็นนั้น ก็เป็นเช่นนั้นทั้งนั้น แม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้น ดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นได้ และไม่ยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีน้อย คือน้อยกว่าคนที่ยังละไม่ได้ Well, Akivesana, there are plenty in the world who say, it too would be the same, it too would be the same. Yet they do not abandon that view, and they take up still some other view. Those are few in the world who said, "It too would be the same, it too would be the same," and who abandon that view and do not take up the same view. อกิเวสนะ สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้ มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงควรแกเรา ดังนี้ก็มี สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าว มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแกเรา ดังนี้ก็มี สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมักกล่าว มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแกเรา บางสิ่งไม่ควรกระเรา ดังนี้ก็มี ในบรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของสมณพราหมณ์ พวกที่มักกล่าวว่าสิ่งทั้งปวงควรกระเราดังนี้นั้น ก็ใกล้ข้างกิเลส อันเป็นไปกับด้วยความกำหนัด ใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ ใกล้ข้างกิเลส เป็นเหตุให้เพลิดเพลิน ใกล้ข้างกิเลส เป็นเหตุให้กล้ำกลืน ใกล้ข้างกิเลส เป็นเหตุให้ยึดมั่น ส่วนบรรดาความเห็นของสมณพราหมณ์ พวกนี้มักกล่าวมักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้น ก็ใกล้ข้างธรรมที่ไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัด ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปกับเรื่องประกอบสัตว์ไว้ ใกล้ข้างธรรม ไม่เป็นไปเพื่อเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุให้กล้ำกืน ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุให้ยึดมัน่นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว ทีฆานะค่ะปริภาชก ก็ได้ตอบว่า ท่านพระโคดมยกย่องความเห็นของข้าพเจ้า ท่านพระโคดมยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าอังกิเวสนะ there are some recluse and Brahmins whose doctrine and view is this: everything is acceptable to me. There are some recluses and Brahmins whose doctrine and view is this: nothing is acceptable to me. And there are some recluses and Brahmins whose doctrine and view is this: something is acceptable to me, something is not acceptable to me. Among these, the view of those recluse and Brahmins who hold the doctrine and view everything is acceptable to me is close to lust, close to bondage, close to delighting, close to holding, close to clinging. And the will of those recluse, and Brahmins who hold the doctrine and view that nothing is acceptable to me, is close to non-lust, close to non-bondage, close to non-delighting, close to non-holding, close to non-clinging. When this was said, the wanderer, Kanaka, remarked, Master Gotama, c o m m e n d s my point of view. Master k a r m a recommends my point of view. อคิเวสนะ ในความเห็นนั้นๆ ความเห็นของสมณพราหมณ์ พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า บางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เรานั้น ส่วนที่เห็นว่ากวร ก็ใกล้ข้างกิเลส อันเป็นไปกับด้วยความกำหนัด ความเพลิน ความกล้ำกลืนและความยึดมั่น ส่วนที่เห็นว่าไม่ควรนั้น ก็ใกล้ข้างธรรมะ อันไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัด ใกล้ข้างธรรมะ อันไม่เป็นไปกับด้วยเครื่องประกอบสัตว์ไว้ ไม่เป็นไปกับความเพลิดเพลิน ไม่เป็นเหตุให้กล้ำกลืนใกล้ข้างธรรมะ ที่ไม่เป็นเหตุให้ยึดมั่น Akivesana, as to those recluses and Brahmins who hold the doctrine and view, something is acceptable to me, something is not acceptable to me. The view of theirs as to what is acceptable is close to lust, close to bondage, close to delighting, close to holding, close to clinging. while the will of theirs, as to what is not acceptable, is close to non-lust, close to non-bondage, close to non-delighting, close to non-holding, close to non-clinging อกิเวสนะบรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของ สมณะพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวมักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงควรกระเรานั้น วินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่า เราจะยึดมั่นถือมั่น ซึ่งทิฏฐิของเราว่า สิ่งทั้งปวงควรกับเรา ดังนี้ แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า เราพึงถือผิดจากสมณะพราหมณ์สองพวกนี้ คือสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวมักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรกับเรา กับสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า บางสิ่งควรกับเรา บางสิ่งไม่ควรกับเรา ก็เมื่อ ความยึดถือผิดกันมีอยู่อย่างนี้ ความทุ่มเทียงกันก็มี เมื่อมีความทุ่มเทียงกัน ความแข่งแย่งกันก็มี เมื่อมีความแข่งแย่งกัน ความเบียดเบียนกันก็มี วิญญูชนนั้น พิจารณาเห็น ความถือผิดกัน ความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแยกกัน และความเบียดเบียนกันในต้นอยู่ดังนี้ ก็ละทิฏฐินั้นเสีย ไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วย การละทิฏฐิเหล่านี้ ย่อมมีได้ด้วยประการชนี้ Now, Angivesana, a wise man among those recluses and Brahmins, who hold the doctrine in view that everything is acceptable to me, consider first if I obstinately adhered to my view that everything is acceptable to me, and declare only this is true, anything else is wrong, that I may clash with the two others with a recluse or Brahmin who hold the doctrine and view that nothing is acceptable to me, and with a recluse or Brahmin who holds the doctrine and view that something is acceptable to me, something is not acceptable to me. I may clash with these two, and when there is clash, there are disputes. When there are disputes, there are quarrels. When there are quarrels, there is vexation. Thus, foreseeing for himself clashes, disputes, quarrels, and vexation, he abandons that view and does not take up some other view. This is how there comes to be the abandoning of these views. This is how there comes to be the relinquishing of this view. อคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นในทิฏฐิของสมณพราหมณ์ ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรกับเราดังนี้นั้นวินยูชน ย่อมเห็นตระหนักว่า ถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่น ซึ่งทิฏฐิของเราว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรกับเราดังนี้ แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนั้น คือสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงควรแก่เรา และสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวมักเห็นว่า บางสิ่งควรกับเรา บางสิ่งไม่ควรกับเรา เมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ ความทุ่มเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแย่งกันก็มี เมื่อมีความแข่งแย่งกัน ความเบียดเบียนกันก็มี วินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความทุ่มเถียงกัน ความแก่งแย่งกัน และความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่ จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วย และไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วย การละ การสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีด้วยประการชนี้ A wise man among those recluses and Brahmins who hold the doctrine and view. Nothing is acceptable to me. Considers thus, it is obstinately adhered to my view. Nothing is acceptable to me, and declare, only this is true. Anything else is wrong. Then I may clash with the two others, with a recluse or Brahmin who holds the doctrine and view thus everything is acceptable to me, and with a recluse and Brahmin who holds the doctrine and view that something is acceptable to me, something is not acceptable to me. I may clash with these two, and when there is a clash, there are disputes. When there are disputes, there are quarrels. When there are quarrels, there is vexation. Thirst, foreseeing for himself clashes, disputes, quarrels, and vexation. He abandons that view and does not take up some other view. This is how there comes to be the abandoning of these views. This is how there comes to be the relinquishing of these views. อกิเวสนะบรรดาความเห็นที่ว่า ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ ผู้มักกล่าวมักเห็นว่า บางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เรา ดังนี้นั้น วินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่น ซึ่งทิฏฐิของเราว่า บางสิ่งก็ควรแก่เรา บางสิ่งก็ไม่ควรแก่เราดังนี้ แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า เราก็ถือผิดจากสมณพราหมณ์อีกสองพวก คือสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงควรแก่เรา และสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าว มักเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ ความทุ่มเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแย่งกันก็มี เมื่อมีความแข่งแย่งกัน ความเบียดเบียนกันก็มีวิญยูชนนั้น พิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความทุ่มเถียงกัน ความแข่งแย่งกัน และความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่ จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วย ไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วย การละการสลัดคืนซึ่งทิฏฐิเหล่านั้น ย่อมมีด้วยประการชนี้ A wise man among those recluses and Brahmins who hold the doctrine in view such something is acceptable to me something is not acceptable to me considers thus if I obstinately adhere to my view that something is acceptable to me, something is not acceptable to me, and declare only this is true, anything else is wrong. Then I may clash with the two others, with a recluse and Brahmin who holds the doctrine and view that everything is acceptable to me, and with a recluse or Brahmin who holds the doctrine and view that nothing is acceptable to me. I may clash with these two. And when there is a clash, there are disputes. When there are disputes, there are quarrels. When there are quarrels, there are vexation. Thus, foreseeing for himself clashes, disputes, quarrels, and vexation, he abandons that view and does not take up some other view. This is how there comes to be the abandoning of these views. This is how there comes to be the relinquishing of these views. อกิเวสนะก็กายนี้มีรูป ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญขึ้นด้วยข้าวสุก และขนมสด ทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิด ก็มีความแตกสลาย กระจายกระจายเป็นธรรมดา อันเธอควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความยากลำบาก เป็นอาพาธ เป็นดั่งของผู้อื่น เป็นของแตกสลาย เป็นของว่าง เป็นของไม่ใช่ตน เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความยากลำบาก เป็นอาพาธ เป็นดั่งของผู้อื่น เป็นของแตกสลาย เป็นของว่าง เป็นของไม่ใช่ตน อยู่อย่างนี้ เธอย่อมละความพอใจในกาย ความเสน่หาในกาย และความตกอยู่ในอำนาจของกายที่มีอยู่ในกายนั้นได้ Now อกิเวสนะ This body made of material form consisting of the four great elements procreated by a mother and father and built up out of boiled rice and porridge, is subject to impermanence, to being born and rubbed away, to dissolution and disintegration. It should be regarded as impermanent, as suffering, as a disease, as a tumor, as a dart, as a calamity, as an affliction, as alien, as disintegrating, as void, as not self. When one regard this body as suffering, as disease, as a tumor, as a dart, as a calamity, as an affliction, as alien, as disintegrating, as void, as non-self, one abandons desire for the body, affliction of the body, subservience of the body. อกิเวทนะเวทนาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ คือเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุข เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ และเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข กิเวสนะ สมัยใด เมื่อบุคคลได้เสวยสุขเวทนา สมัยนั้นก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ไม่ได้เสวยอะทุกขมสุขเวทนา ได้รับแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเท่านั้น ก็ในสมัยใด ได้รับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในสมัยนั้นก็ไม่ได้เสวย สุขเวทนา ไม่ได้เสวยอะทุกขมสุขเวทนา ได้รับแต่เพียงความรู้สึกที่เป็นทุกข์เท่านั้น ก็ในสมัยใด ได้รับความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ในสมัยนั้นก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยทุกขเวทนา ได้รับแต่ความรู้สึก There are three kinds of feeling อกิเวสนะ The pleasant feeling painful feeling and neither painful nor pleasant feeling On the occasion when one feels pleasant feeling one does not feel painful feeling or neither painful nor pleasant feeling. On that occasion, one feels only pleasant feeling. On the occasion when one feels painful feeling, one does not feel pleasant feeling, or neither painful nor pleasant feeling. On that occasion, one feels only painful feeling. On the occasion when one feels neither painful nor pleasant feeling. One does not feel pleasant feeling or painful feeling. On that occasion, one feels only neither painful nor pleasant feeling. อคิเวสนะความรู้สึกที่เป็นสุขนั้น เป็นของไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง เป็นของอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา แม้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ ก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นของปรุงแต่ง เป็นของอาศัยการเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความดับไป เป็นธรรมดาแม้ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของอาศัยการเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา pleasant feeling อกิเวสนะ is impermanent, conditioned, dependently arising, subject to destruction, vanishing, fading away, and ceasing. Painful feeling too is impermanent, conditioned, dependently arising, subject to destruction, vanishing, fading away, and ceasing. neither painful nor pleasant feeling too, is impermanent, conditioned, dependently arising, subject to destruction, vanishing, fading away, and ceasing. อริยสาวกผู้ที่ได้สดับแล้ว เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย ตั้งในความรู้สึกที่เป็นสุข เบื่อหน่ายในความรู้สึกที่เป็นทุกข์ และเบื่อหน่ายในความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุขนั้น เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดญาณอย่างรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพระมจัร์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก อังกิเวสนะ เธอผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ ย่อมไม่กล่าววิวาทกับใครๆย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆเลวโวหารใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลก เธอก็กล่าวโวหารนั้น โดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่ Seeing first a well thought, noble disciple becomes disenchanted with pleasant feeling, disenchanted with painful feeling, disenchanted with neither painful nor pleasant feeling. Being disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassionate, his mind is liberated. When it is liberated, there comes the knowledge. It is liberated. He understands birth is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of being. A bhikkhu whose mind is liberated thus, agvesana, sides with none, and disputes with none. He employs the speech currently used in the world without adhering to it. ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระสารีบุตร นั่งถวายงานพัด อยู่เบื้องหลังพระผู้มีพระภาค ได้มีความคิด ดังนี้ว่า ก็ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาค รัดการละทำเหล่านั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลาย ได้ยินว่า พระสุคตตรัสการสละคืนซึ่งทำเหล่านั้นด้วยปัญญายิ่งแก่เราทั้งหลาย เมื่อท่านพระสารีบุตร เห็นตระหนักดังนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นตือมั่น Now on that occasion the venerable Sariputta was sitting behind the blessed one fanning him. Then he thought, The Blessed One indeed speaks to us of the abandoning of these things through direct knowledge. The Sublime One indeed speaks to us of the relinquishing of these things through direct knowledge. As the Venerable Sariputta considered this through not clinging, his mind was liberated from the tents ลำดับนั้น ที่คานะคะปริภาชก มีธรรมอันตนเห็นแล้ว รู้แจ้งแล้ว ยังลงได้ครบถ้วนแล้ว หมดความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญ ไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่น ในคำสอนแห่งศาสดาตน ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ไพเราะนักพระเจ้าข้าไพเราะนักพระเจ้าข้า เปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่ หรือบอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพร้อมพระธรรมพระระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระกุดมจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก พูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป The wanderer Tikanaka saw the Dhamma, attained the Dhamma, understood the Dhamma, fathomed the Dhamma. He crossed beyond doubt, did away with perplexity, gained intrepidity, and became independent of others in the teacher's dispensation. Then he said to the blessed one, "Magnificent, Master Gotama! Magnificent, Master Gotama! Master Gotama has made the Dhamma clear in many ways, as though he were turning upright what has been overthrown, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, all holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I go to the Master Gautama for refuge, and to the Dhamma and Sangha of Pikus. From today, let Master Gautama remember me as a lay follower who has gone to him for refuge for life.